إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan mu al'amuran da suka shafi addinin mu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda yake karantar da mu na dubba na addinin musulunci da kuma kyawun ɗabi'u to idan ba manta ba muna karatu a jerin gwanan hadisan da suke tattaunawa a kan zantukan da ya kamata ko ya halatta ana iya fada da kuma wanda baya halatta a fada makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babin da ya magana a kan ƙaunar rajin nafsi lakal fida fadar mutum ya ce na bayar da rai na fansa gare ka to yau kuma za mu tashi babu ƙaunin rajili daka abi wa ummi babi na 350 kenan daidai a farkon hadisi na 804 babu ƙaunin rajili daka abi wa ummi wannan babin shi kuma zai karantar da mu faɗar mutum ya ce na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka wannan ya halatta ko bai halatta ba ƙalar imamun buhari haddasa na ƙabisa cu ƙalar haddasa na sufiyanu an sa'ad ibn ibrahim ƙalar haddasa ne abdullahi ibn shaddad ƙalar sami'utu aliyan ya ƙunu ma ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi sa'ad yufaddi rajulan ba'da sa'at sami'tuhu yaqul irmi fidaka abi wa ummi wannan hadisin isnadinsa yana cikewa zuwa ga sayyidina aliyu Allah ya kara masa yarda shine cewa daga shaddad qala sami'tu aliyan yani aliyu ibn abi talib ya ce na ji sayidina aliyu ya ƙuli yana cewa mara aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama yi faddi rajulan ba da sa'ati aliyu sayidina aliyu allah ya ƙara masa yarda yake cewa ban taba ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayar da fansa ga wani mutum in ba sa'ad ba samitu ya ƙulu ya ce na ji manzan allah da kunnuwa na yana cewa irin nufi da ka abi wa ummi yana ce musad ibn abi wa kasin ka harba kibiya ke da fidaka abi wa ummi na bayar da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka mun fahimci wannan to aliyu ya ce bai taba jin manzan allah ya faɗa ma wani haka ba in ban da sa'ad sa'ad anan ana nufin sa'ad ibn abi waqasin ko sunansa malik ibn uhayb waɗansu kuma suka ce malik ibn wahayb kenan sa'ad ibn abi waqasin din kama a kunya ce ko wani abu kamar haka nan sai da Ali ya ce man taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka ga wani ba in ba ga sa'ad ibn abi waqasin ba mun gane to wannan an ce a ranar yakin uhud ne kun san shi sa'ad ibn abi waqasin a tarihin jihadi ma a musulunci shine mutum na farko da ya fara harba kibiya ta jihadi to mutum ne wanda ya kware wajen harba kibiya to lokacin da ake yakin uhud manzala yake jinjina musu yake cewa ka harba yana nufin ka harba kibiyarka yana ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka mun gane kaga wannan yana nuna falalar shi sa'ad ibn abi waqasin sannan kuma yana nuna halaccin a ce haka tunda manzan Allah ya faɗa ma wani mun gane nan da sayyidina aliyu ya ce mara aitu mara aitun yi faddi rajulan da sa'ad. kaga yayi abin da ake ce ma alhassan ya ce bai taba jin manzan Allah ya faɗa ma wani haka ba in banda sa'ad ibini abiwa kasu. kamar yana nuna mana cewa wannan lafazin manzan Allah kawai ya taba faɗar shi ne ga sa'ad shi kaɗai a cikin sahabban manzan Allah alhafiz ibn hajar askalani a fatil bari ya ce fi hadal hasri nazaru ibn hajar ya ce akwai abin bincike akwai abin nazari a cikin wannan domin ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada ma zubairu ibn al-awwam kenan a yawmal khandaq shi ma a ranar yakin khandaq ya hada masa ya ce ina ba da fansar mahaifina da mahaifiyata ya fada ma zubairu ibn al'awam irin wannan maganar da haka ya ce nan da sai na aliyu ya fada haka to ko dai a ce bai ji wancan ba na zubairu shi aliyu kaga zai ba da labarin abin da ya sani ne ko kuma a ce a sai na aliyu yana nufin a ranar uhud mazala bai fada ma kowa haka ba in banda da sa'ad mun gane kaga yayi yayi aljam'u bainal hadisai ne kenan ko ya hada hadisan yadda ba za a samu cin karo ba irin wannan shi almustashriqu ne suke dauka sai su ce ana samun cin karo tsakanin hadisan manzon Allah can an ce sa'ad nan kuma an ce zubair ibn al-awwam to sai su kawo gudani, karshe sai su koro wani hadisi ɗaya daga ciki ko kuma duka bin su ce ya nuna karya ne Allah shi da قال الإمام البخاري حدثنا علي بن الحسني قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ فقال من هذا فقلت أنا بريدة جئلت فداك قال قد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل an karbi wannan hadisin daga buraida allah ya ƙara masa yarda yace ce kharajar sallallahu alaihi wasallama ilil masjid wata rana manzan allah ya fita zuwa masallaci wa abu musa ya karau a lokacin abu musa yana cikin masallaci yana karatu manzan allah ya taho sai suka haɗu da buraida faƙala sai ya ce man haɗa wani ne wannan faƙulci sai buraida ya ce ana buraida buraida ibn al-hadif ya ce ni ne buraida sai ya ce da ka. na sanya kaina fansa gare ka mun gane to sai dai a nan kun ga ba a faɗi al’abuwal ummi ba ko ba haka ba ja'altu fida ka kawai ya ce sai dai mai manu da ya ce ja'altu fida ka bai faɗi wanda ya sanya fansa ɗin ba ko na sa fansa kawai ya ce to kan shi ya sa ko iyayensa zai iya ɗaukar kowanne ila ya sanya imamun bukari ya kawo kala sai manzan Allah ya ce kan iya haza mizmaran min mazami da ali daud manzan Allah ya ce lalle wannan mai karatun yana nufin abu musa al'ashari an ba shi algaita daga cikin irin algaita ta gidan dawud annabu dawud nan mizmar da ya ce algaita yana nufin husnu sautihi kyawun sautinsa ma'ana yana nufin an ba shi daɗin sauti irin daɗin sautin 'ya'yan gidan annabu dawud domin annabu dawud allah ya ba shi sauti mai daɗi an ce ma saboda daɗin sautinsa in yana tasbihi duwatsu sai kaji suna karɓa su sai wanda allah yake kwatanta daɗin sautin abu musa al'ashari da kuma irin sautin da aka ba 'yan gidan annabi dawud alaihi salatu wasalam wannan mubalaga ce yana nuna cewa lalle yana da kyakkyawan sauti a wajen karatu a da wata ruwaya aka ce aka ce ba abu musa kaji ji abinda manzan allah ya ce ya ce ya kawo da na san haka ne da na ƙara gyara makara da na ƙara gyara muryata don manzan allah ya ƙara jin daɗin karatu. waɗannan hadisan guda biyu suna nuna mana halaccin mutum ya ce na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka mun gane babu laifi ya halatta babu ƙaunin rajili ya bunayya liman abuhu lam yudirkil islam imamul bukhari ce wannan babi na gaba zai karantar da mu mutum ya ce ya bunayya ya kai ɗanɗana amma liman abuhu lamyu dirkil islam ga mutunan da ko ga yaron da babansa bai samu musulunta ba babansa ba musulmi ba ne ba ya halatta kana ya ce mashi ya kai ɗanɗana ya bunayya mun gane me sanya imamul bukhari ya kayyada wannan babin da cewa liman abuhu lam yudrikil islam ga mutunan da mahaifinsa bai riski musulunci ba kenan idan musulmi ne kana ya ce masa ya kai ɗanɗana ko da ba kai ka haife shi ba musamman da yin ka sun kai munzalin kana ya haifo shi to kana ce masa ya kai ya to amma nan ana maganar mutunan da babansa ba musulmi ba ne ba kai kana iya ce mishi ya bunayya ya kai ɗanɗana mun fahimta imam al-bukhari ce haddasa bishiru ibn al-hakami kala haddasa mahbub ibn muhriz al-kufi kala haddasa sabu ibn hakim an abihi an jaddihi qala ataitu umar ibn al-khattab faja'ala yaqul ya ibn akhi thumma sa'alani fantasabtu lahu fa'arafa anna abi lam yudrikil islam faja'ul ya bunayya ya bunayya wannan hadisin an karɓo shi daga sa'ab ibn hakim an abihi ya karɓo daga babansa an jaddi shi kuma ya karɓo a wurin kakansa ƙala ya ce a taiti umar ibn khattab mun je wajen umar ɗan kaddabi faja ala ya ƙul sai umar yana ce min ya ibna aki ya kai ɗanɗan uwana sun masa aladi zuwa can yi min tambayoyi fanta sabtu lahu na ba shi amsa kenan fa'arafa an na abi lamu dirkin islam ta hanyar wannan tambayoyin sai ya gano mahaifinsa ba musulmi ba ne ba faja ala ya kulto daga lokacin nan sai dinga cewa ya bunayya ya bunayya bai ce ya ibn akhi ba mun gane ya ibn akhi in ya ce dan uwana yana nufin dan uwansa na musulunci to amma tunda wannan ba musulmi ne kaga ai ya ce ya kai dan dan uwana ba tunda bai musulunta ba sai ya koma yana cewa ya bunayya ya bunayya ya kai dan dana ya kai dan dana mun gane wannan hadisin isnadinsa da ifin saboda akwai asaf ibn hakim mun gane suka ce wa abuhu hakim ibn sharik majhulin babansa shine hakim ibn sharik to rawi ne majhul rawi ne majhul mun gane ma'ana ba a san shi ba balle a yi jarhinsa ko ta'adilinsa قال البخاري حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير ابن حازم عن سلم العلوي قال سمعت أنسا يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال kama anta ya bunayya fa innahu qad hadatha daka amrun la tadkhulanna illa bi izni wannan hadisin an karbo daga hazim shi kuma ya karbo daga salmil alawi kala ya ce samitu anasan ya ƙul na ji anas ibn malik yana cewa kuntu khadiman lin nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance mai wa manzan Allah hidima na kasance mai yi wa manzan Allah hidima ƙala anas ya ce fakuntu na kasance adhulu bi ghairi nakan shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da izini ba ba tare da izini ba kawai in yaje zai shiga ne kun gani to ana sai ce ana nan ana nan wata rana faƙari sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce faji itu sai na zo yau man wata rana zan shiga gida faƙari sai manzan allah ya ce kama an ta ya bunayya ya inda kake ya kai ɗanɗana wadda kuma shi ne mahallin shayat manzala ya ce masa ya bunayya tare da cewa babansa kuma ba musulmi ba ne ba mahaifin anas ibn malik bai ba bai musulunta ba ya mutu kafiri to sai manzala ya ce masa ya bunayya ashe kenan ya halatta a ce mu dan mutunan da bai musulunta ba ka ce masa ya bunayya mun gane fa innahu qad hadasa ba'daka amrun yace tsaya inda kake ma'ana karka shigo ya ce domin ka sani bayan ka tafi wani al'amari ya faru la ta na illa bi izini daga yau karka ƙara shigo mai gida sai ka nemi izini abinda yake cewa ya faru shi shine nuzulu ayatul hijab saukar ayar hijabi ya wallabi na amanu la ta dukulu buyutan nabi illa an yi uzana lakum ya ku masu imani kar ku shiga gidan manzan Allah sai an ba ku izini kafin sabkar wannan aya sahabayen suka zo gidan manzan Allah kawai fada suke kawai sai su shiga idan ana sanwa su zauna su jira a gama abinci a kawo masu ci in suka ci kuma sai a zauna a ta hira saboda mi a lokacin Allah bai hana ba wata rana sai da umar allah ya kara masa yarda sai ya ce ya rasulallah wannan tsarin yana da kyau a canza shi ya za a bar gidanka da mutunan kirki da wanda ba mutunan kirki ba kowa yana shigowa gidanka ga iyalanka suna hirindimu a cikin gida ana kallon su da an sa shamaki to amma tun da allah bai saukar da aya ba manzan allah ya ce a yi to bayan nan sai wannan aya ta sauka sai aka sashi a mace mun gane a lokacin da manzan allah ya tare da matarsa safiya ina ce cikin dai matansa safiya ko juwariya ɗaya daga cikin su dai wadda aka wadda ya fansa safiya ce lokacin da ya tare da ita lokacin duk ba a hana ba an kawo amarya mutane da suka zo aka zauna ɗakin ana ta labari shi ko manzan allah yana jin nauyinsu ya ce kai ku tashi ku dare ya yi ko da abu haka sai ka sayin magana sai ya tashi ya ɗan fito waje ya zagaya ya zaga ya dawo ya ga ko za su sai ya dawo iske sun zauna sun ki tafi su ba su ba ya tashi ya tafi ɗakin aisha ya shiga ya dawo ya zo sun mutanen nan suna nan sai can bayan wani lokaci suka tashi suka tafi to bayan nan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar aka ce to daga yau kada a ƙara shiga gidan manzan Allah sai an nemi izini shigar ku da kuke gidan manzan Allah yana cutar da manzan Allah amma manzan Allah bai iya magana to yin manzan Allah ya kasa yin magana shi Allah sai ya saukar da hukunci mun fahimta wannan fa abin shine abin jabbar yake cewa ko maguza ba sa yin haka a nan ne ya ce ya ce ko maguza ba su yin haka amma shi ya kasa fahimtar lokacin da ita ta sauka ba hana ba lokacin ba hana shiga gidaje ba lokacin ayar hijabi ba ta sauka ba allah shirya da to kaga wannan cewa da manzo Allah ya ce ma'anas ya bunayya shi ne shahidin hadisun ko shi ne shahidin hadisun na imam al-bukhari ya ce haddasa muhammad قال حدثنا عبد na قال أخبرنا جرير ابن حازم عن سلم na شنو نكرن تاكو نعم na saman? na ƙasa da ya ku? shi ne na ƙasa haddasa na abdullahi zan karanta yanzu ku? haddasa na abdullahi ibn salihin ƙala haddasa ni abdulaziz ibn abi salama an ibn abi sa'asa an abihi an na ba sa'id al-kudiri ƙala hu ya bunayya shi ma wannan ruwayar daga abi sa'asa ya ce anna sa'id al-khudri anna aba sa'id al-khudri wata rana abu sa'id al-khudri ya ce masa ya bunayya ya kai ɗanɗana ya bunayya ya kai ɗanɗana mun gane to me sanya al-imam al-bukhari yi wannan babu yace ai kamar za ka iya fahimtar to me dan ka ce ma yaro ya kai dan misali ko da dan kafiri ne illar da ta sanya imamul bukhari ya ce haka dan kar wani ya tunanin cewa idan ka ce ma kafiri ya kai dan yanzu kana kana kana shabba kanka dawa da baban shi kamar kana kwatanta kanka dawa da baban shi to baban shi kuma ba kahiri ba ne ba an ce kuma kada ku yi niya da kafirai kun fahimta to wani zai kallon kamar bai halatta a ce haka domin ka ce ya kai dan dana yanzu kamar kana kwatanta kanka da wanda yake ba musulmi ba to shi ya sanya sai aka kawo wannan dan annan cewa wannan illar ba za ta hana ba babu laifi ana iya cewa dan kirista dan karami kada ce mishi ya kai dan dana ko wani abu kamar haka ne ko da yaron ba musulmi ne eh, eh, ba to balin dai bai balaga ba to balle kuma idan musulmi mun gane na kanin imam bukhari babu la ya ƙul khabuthat nafsi wannan babi na gaba zai karantar da mu cewa kada mutum ya ce khabuthat nafsi mutum ya ce habusar nafsi mun gane a to kalmomi ne guda biyu kamar yadda za mu gani akwai habusat akwai laƙisat akwai habusat akwai laƙisat to sai aka hana a yi amfani da alkhabas mutum ya ce khabuthar nafsi sai dai mutum ya ce laƙisar nafsi kamar yadda za mu gani a cikin tarjama mun je mun fassara su ƙala bukhari haddasa muhammad ibn yusuf ƙala haddasa na sufiyanu an hisham an abihi an aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam ƙala la ya ƙulan na ahadukun habutar nafsi walakin liyakul laƙisar nafsi wannan hadisin daga aisha allah ya ƙara mata yarda ita kuma ta karɓo daga wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda allah ya ce la ya ƙulan na kada ɗayanku ya ce habutar nafsi walakin liyakul sai dai ya ce laƙisar nafsi mun gane laƙisan nafsi sai dai ya amfani da wannan kalmar to alkhabas alkhabas kamar idan mutum ya aikata wani abu wanda yake shi da kansa yana jin kamar bai kyauta ba ko ya yi ba daidai ba mun gane alkabi hudu alkabi idan mutum ya yi wani abu mummuna a shi kansa ya sani to sai ya dinga ganin kamar ya lalace ko ko ya ba ya ci baya ba kamar ya lalace haɗin da haka to da alkhabas da allakis da abinda suke nufi kenan to amma da larabci an hana mutum ya amfani da kalmar alkhabas mun gane sai dai ya amfani da kalmar allakis abinda ya sanya dan su kamar da ibn hajarin ya fada a fatil bari galibi ita alkhabath ana amfani da ita ne idan mutum ya lalace ta fuskar aƙida kamar mutum wani gurbataccen tunani ya shigo masa wanda wannan gurbataccen wannan gurbataccen tunanin ya ci karo da aƙida ta musulunci to sai ya gane gaskiya to idan yana son ya bada labarin a baya din can ya samu gurbatar aƙida to sai amfani da kalmar al-khabath sai ce an nafsi mun fahimta idan kuma wani aiki ne ya aikata wanda yake ganin ya gurbata tunan ake amfani da kalmar allakisu to kaga wacce da tana taba ƙida ne sai aka hana amfani da ita sai aka ce amfani da allakisu gurbata shine abin da ya kamata mu fassara al da allakisu da shi mutum yi kada mutum ya ce na gurbata amma ya amfani da kalmar al wajen faɗar haka sai dai amfani da kalmar allakisu inda larabci zai fada mun gane in alkhabas zai amfani da ita to wannan an hana qala al-bukhari haddathana abdullah qala haddathani al-lays qala haddathani yunus an ibni shahab an abi umama an abihi ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum kabsan nafsi wal yaqul laqisan nafsi ma'anasu da yugo kada ɗayanku ya ce. kabufar nafsi sai dai ya ce laƙisar nafsi ya ce laƙisar nafsi amma kada ya ce kabufar nafsi mun gane to allah ya samu dace so kaga a musulunci har irin waɗannan wai kalmar da za ka yi amfani da ita za a ce gata wadda bai dace kai ba a ibn al-asir ko kuma ibn al-arabi ibn al'arabi yana cewa shi ya fassara laƙisat cewa zaƙat zaƙat kama kunci irin na kunci ko damuwa mun gane domin ya ce akwai hadisi wanda manzan Allah yake cewa idan mutum ya kwanta bacci ya yi ta bacci har asuba ta yi bai tashi ya sallar asuba ba manzala ya ce idan yawayi gari fa asbaha khabithar nafsi ko khabifar nafsu ka ganin sai aka amfani da alkalmar alkhabaf zai tashi cikin kunci da kuma damuwa saboda yanar sallar asuba to alkhabas in za ta yi ɗaukar wannan ma'anar kunci za ta yi ɗaukar ma'anar kuma gurbatuwa to alayat halin dai an hana mutum ya faɗe su sai dai ya faɗi karmar allakis idan da larabci zai faɗa in kawo da hausa ne wannan babu wani tun da ma'anar su daɗaya ce ya kawo wanda suke magana a kan kalmomi wanda ya kamata a faɗa da wanda bai kamata a faɗa ba a ladabi na magana irin ta addinin musulunci mun gane idan allah ya kai musati mai zuwa hadisan da za mu shiga su kuma za a fara magana a kan ladubban suna suna wannan wanda ake saka wa mutum a ce sunan shi da alkunya wani hadisi na? a su biyun dawa na karanta an dai kusan iri daya ne ka gane iri daya ne mm. kala eh. da huwa aqil ko ehe waya muhammadin Eh? shi ne al-bukhari kenan ko shi ne al ba shi ne abuwa muhammad ibn ismail ba to shi bukhari shi ya ce asina da hu aqil e eh, aqilu ya hada hadisin ma'ana ya hada isnadin har zuwa ƙarshen sa aiwa aqilin a ciki alaikun salam na wanne a nan da hausa mu duk ba mu da su ba su da wannan bambanci shi sa da inda larabci mutum zai fada ba zai ce khabusan nafsi ba sai dai ce laƙisan nafsi amma munan da hausa ba mu da wannan bambancin nasu kalma ce guda ɗaya kada mutum ya ce kunci ke damuna to idan da larabci ne mutum yana cewa ina cikin kunci ko kunci na damuna to amma idan da larabci ne wace kalma zai amfani da ita laƙisat kada ya ce kabusat duk su kuma guda ɗaya ce ka fahimta to amma munan da wasu ba mu da wannan bambancin nasu kalma ce guda ɗaya ko kuma mun dauki alkhabas da cewa gurbata kada mutum ya ce ni na gurbata inda larabci ne sai dai amfani da kalmar laƙisar nafsi ko wani abu kamar haka mun gane su larabci suke da wannan kalmomin haka da yawa mun ga kamar can bayan mutu inabi aka ce kar a ce mai alkaram sai dai a ce mashi ne inabi manzala ya ce kar ku ce mashi alkaram sai dai ku ce mashi ne a ba inabi za a ce mashi ya za a ce mashi eh, ba mun karanta hadisin nan ba eh mun karanta hadisin nan bai fi sati biyu da maka eh to a wuce shi <laughs> to ya ce ko babu latu samu al'inab alkaram sai aka ce wa ƙulu alhabalatu kada ka ce mashi alkaram sai dai ka ce alhabla ko to kaga mu da hausa a inabi dama muke ce mashi misali to kaga ba mu da wannan alkaram din ba mu da wannan habla din balle a ce sai dai kawai a kawo maganar cewa inda larabci ne mutum zai magana to da larabci ba a ce ma inabi alkaram na? a yana yake inabi na? cewa yi laye kulan na ahadukun alkarma wa kulu alhablata sai ce ya ani al'inab ko yana nufin inabi shi larabci yana da vocabularies ake ce musu za a da kalma daya tana da sunaye da yawa kuma duk duniya larabci za ka samu yana da irin wannan vocabularies suna ba da misali da al'asat ya sunan shi da wasa yana da wani suna a yana da shi wani ba ana ce manyan dawa ba ko ba shi ake ce manyan dawa ba <laughs> a amma dai shi ake in ka ce ba haushe manyan dawa ya san da wani kake ya san da zaki kake biyu nan ko a sarkin daji wanda kai ka sa shi <laughs> wani sunan da ya shahara wanda ne da ka faɗi ba haushe zai gane to larabci sunan zaki suna da shi daban-daban ya kai ɗari ya kai ɗari <laughs> amma ka yanzu da larabci ya ka ce ka kawo biyar al-assad al-habs ka gani har to haka shi larabci yake waɗansu malamai suna cewa hikimar da ta sa kenan allah ya zaɓe shi sai aka saukar da alƙur'ani saboda yana da vocabularies sama da kowane yare allah ya shirya da mu wa alaikun salam na? shiwa abinda imamul bukari ke gaya maka wannan hadisi. asnadahu aqilun aqilu ya ambace shi da sa aqilin shi ma wani marwayacin hadisi ne ka gane kamar yana son ya gaya maka akwai wani isnadin wanda aqilu ya ruwaito kuma isnadin shi ma ya haɗu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yankewa a cikinsa to yana ganin idan allah ya kai sati mai zuwa in za mu tashi ladubban da suka shafi sunaye da kuma alkunya insha allah ta'ala a kira sallah insha Allah ta'ala idan Allah ya mu sati mai zuwa da yadda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladai kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ka ba mu ikon guje mata abubuwan da suke faruwa na tashi-tashin hankula da satar mutane da sauran ayyuka na ta'addanci a cikin ƙasarmu a muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen su don rahamarsa da tausansa ba don halayenmu ba yara 'yan makaranta wanda aka sace ko aka ɗauke muna ya masa addu'a waɗannan yara allah ta'ala ya tsare su kuma ya kubutar da su allah maido da su zuwa ga iyayensu cikin aminci da ƙoshin lafiya allah ya kare su daga duk wani abu na cutarwa wanda waɗannan miyagun mutane za su iya yi musu akwai yara 'yan ta gida kwanansu 63 yau suna hannun waɗannan mutane 'yan yawuri su kuma da 44 yau su ma suna hannun waɗannan mutane wanda suka rike su alhamdulillah jiya an samu yara biyu da namiji da mace cikin yaran yawuri sun samu allah ya taimake su suka kubce daga hannun waɗannan mutane suka to suna ta tafiya da ya cikin daji har allah ya sanya aka tsince su aka taho da su aka miƙa mai 'yan sanda yana ji zuwa yau ma an kai su kowa gidajensu to sauran ma wanda suka rage muna roƙon allah ta'ala ya sanya musu hanyar kubuta allah da iko ne akan wannan sannan waɗannan mutane masu wannan ta'addanci muna roƙon allah ta'ala ya karya su ya karya mugun nufinsu da abinda suke nufi da wannan aiki da satar mutane muna roƙon allah ta'ala ya karya su kuma kada allah ta'ala ya cika musu bukatunsu abin suka karɓa na kuɗi komin yawansu allah ka lalata su allah ka zare musu albarka allah karka amfanar da su da kwandala cikin kuɗin nan domin kudade ne suke amsa manyan kudade yanzu kaga 'yan ta gina na wasan miliyan hamsin a kai musu miliyan hamsin ba kananan kudi ba ne ba yanzu yaran da suka ɗauki yaran kaduna su kuma 'yan makarantar mishinari din nan ana magana sa a kudi sun kai miliyan 100 zuwa yanzu a ba su mai dusu ba suna ta an mutanen nan kudi sai su za a sako su to da suka ga kamar su ana ba su kudin shi yasa wani lokaci ba da kudin shi kan shi yana da matsala yanzu ana lissafi ana tunanin an kai musu kudi sun kai miliyan ɗari dayo suka ce za su koyara to amma da aka kai kudin kuma yanzu suka ce ba su sako sai an kara miliyan hamsin. ta ga miliyan ɗari ba kananan kudi ba ne ba irin waɗannan kudaden su ne suke amfani da su wajen sayan makamai wanda kuma kullum suke ƙara ƙarfi da makaman da suke saye kuma suke amfani da su wajen zalintar mutane to kuma abinda zai baka wa ba ita najeriya kamar ba ƙasa ba yanzu an sace yara wata biyu ke ba wani bayani ba wani bayani na ƙoƙarin da jami'an tsaro suke dangana an ceto yaran ba wani bayani na bayani na ƙoƙarin da gwamnati take yi inda yaran na har za su iya kubcewa su rugu kuma su kai labari ya kamata a ce jami'an tsaro zuwa yanzu sun fitar da waɗansu hanyoyi na dabaru irin nasu yadda za a iya samu a amso yaran nan amma kawai abin yara hannun 'yan ta'adda suna mutane barazana suna cewa sai an kai kuɗi bai dace ba bayan haka za a ci gaba da ce to ba ran da za a daina irin wannan domin kusan yanzu sun gane cewa babu hanyar da za su yi kidnapping su samu kuɗi manya idan ba yara 'yan makaranta suka zo suka ɗauka ba to shi ya ko sun saku idan ba ya sannu ba sai kuma kare sun bulla wani wuri sai kuma su bulla wani wuri su don haka ne yan uwa musulmai wannan ba karamin fitina ba ce ba makara jajircewa wajen addu'o'i kamar da nike faɗa kullum addu'o'in nan suna yin tasiri domin idan da babu addu'o'in da musayin da za a kai bayansu amma saboda addu'o'in da ake yi sai ga Allah ta'ala yana taimakawa ana dan samu ana kakkama su wani lokaci ana dan kakkama su ko masu taimaka musu a cikin ayyukansu ko wani abu kamar haka nan a ko cikin makon nan akwai akwai wata mata da aka kama nan wajen ba tsara aka kama ta tana ƙoƙarin hawa mashin za ta tafi daji to mutane dai suka ga alamun zargi ba su dai aminci da ita ba aka matsa dai aka kama ta aka miƙa ma 'yan sanda sai gashi an samu kudojen wajen miliyan 2,400 a hannunta ta je ta karɓo mijinta wanda ana zargin kudin bindiga ne za ta shiga daji ta kai shi to a hirar an tambaye ta amma shi da mijinta yana cikin waɗanda 'yan sanda suke nema kuma aka tambaye ta mijinki mai sana'a shi yanayin sa yanayin fashi ne da garkuwa da mutane ko sai ce a yana da sata amma bai garkuwa da mutane to kaga adi ɗaya ne go <laughs> allah sauƙi to kaga wannan ba ƙarar fitina mace ba ka sanya mace shi ya sanya mutanen nan kowa nasu sun sanya cikin wannan harkar matansu da 'ya'yansu da su duk wannan harkar suke to sai su ka fahimci ma kamar su suna kallon ma sana'a ce ba su a wurinsu ba ta da bambanci da sana'a sana'a suka da ba su jan a cikin ran su laifi ne suke sai ran da aka kama su amma yanzu kawai gani suke su sana'a ce suke to kaga mutumin da zai zo yana kashe mutane yana kwatar dukiyarsu amma kuma shi a tunani irin nasa wai sana'a ce yake yi a kaga wannan mutunan shi kansa yana bukatar ka tausaya mashi allah sau da haka muna bakon allah ta'ala ya dargaza waɗannan mutane ya watsa aliyarsu, ya ba jami'an tsaro nasara da galaba a kansu akwai wani infoma a wurin ɗan sado ɗinnan saboda kwanakin baya sun shigo ɗan sado ɗan sado babban gari ne a mara local government yake yana daga cikin manyan garuruwa a cikin local government ne to kusa ana ganin kamar wannan garin ba za su iya shigowa ba ko su yi wani abin amma kwanaki da suka shigo sun yi banda duk da dai an yi harbe-harbe da su da jami'an tsaro da irin 'yan sa kai da nan a kori barayi to da aka zo sai aka samu bayanin aka samu bayanai na waɗansu informers wanda a cikin garin suke wanda suke taimaka wa barayi to da aka bi ana kakkama su akwai wani infoma da aka zo aka kama shi wannan shi ana zargin akwai bayanai masu nauyi a wurinsa to don gudun kada a tatsi bayanai a wurinsa an ce a ɗakin da aka ajiye shi akwai jarka fetur a wani soja ya shigo kawai ya yi ya an shi bindiga sojan nan sai ya harbi wannan jarkai sai wuta ta kama kaga da niyayi shi kan sojan da kirai samu ya tsallaka saga ya hita amma shi dama bai niyya kawai niyya shi dama ya kashe kanshi amma kisan kan ita wannan hanyar mutum ya kona kansa bayan allah ya hana kaga in ba ya sannu ba daga wutar duniya kawai sai ya zarce zuwa wutar lahira to masu taimaka musu ɗinnan waɗanda zaune galibin cikin garuruwa suke zaune su ma suna da gudunmuwa matuƙa wadda suke ba da wajen yawaitar waɗannan ayyuka da ta'addanci da haka ne duka mahaɗa mai ta yin addu'a allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu ya sanya mana mafita allah mai iko ne akan wannan allah mai iko ne akan wannan halin da muke ciki na tsadar rayuwa shi ba muna roƙon allah ta'ala ya tausaya mana ya sauƙaƙa mana a samu sauƙi wajen tafiyar da al'amura na rayuwa amma kusan har yanzu kaya kullum kara tashi suke har yanzu kaya tashi suke kullum kaya kara kuɗi suke in ka je kasuwa yau su kansu 'yan kasuwa abinda suke cewa kenan in sun sai da kayan da ke hannun su sun koma za su to galibi sukan iske kuma kudin sun kara kuɗi su ma sai sun kara kuɗi kamun su iya soyewa su sai da to kuma wani lokaci idan ka bi su can manyan 'yan kasuwa su sai suna kama kama kamar masu ba daga wurin su matsalar take ba kamar dangote ya sha yin maganar cewa har yau ba su kara ma kayan da suke kudi ba amma kuma in kashe kasuwa za a kudin su na tashi to a wani lokaci sai ya kasa gane ina ma matsalar take so duka dai inna allah wani musayir allah shine mai jujjuya farashi kamar da manzo allah ya faɗa a hadisi aka mu roki allah ta'ala ya sabkan mana da farashin kayan masarufi din nan don mutane da samu sauƙin gudanar da rayuwarsu allah mai iko ne akan haka haka wani damuna ta mu mai albarka muna roƙo allah ta'ala ya ƙara sanya mata albarka ya kare mu daga cutuwa daga ita dukkan alkhairin da ke ciki allah ta'ala ya haɗa mu da shi sharri idan akwai allah ta'ala ya nesanta mu daga gare shi allah ya ba mu ruwa masu albarka daidai da ƙarfin gidajenmu da kuma gonakanmu Allah mai iko ne akan haka subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh